Anmari brute, beraz, eh, hemen gira, bateratze bat eh, aipatzeko, e, egitura desberdinak bateratuak eh, dira, ofizialki abenduaren ogoita amekan, behaz zuk urbiletik segitu duzun fusione bat izan da hori, noiz izan da ideia edo zendako abiatu zen bateratze hori? Uh, äh, ideia hori, aspalieran gaut, uh, äh, nik xantza ukan dut, uh, lanian lehenik istuitzen, eta gio istuitzetik joan niz bastidat, osiadet etroa bale, eta hantik berriz egin niz istuitzat, eta ioldidat, xarretxeta Eh, eta dila bi urtez, dila bur, hala, joan gira eta buruzain zaiteko eta hola, jendeak eh, ezagutuz, eh, elgarrekin aizan gira biziki lanian eta COVID egun horietan ikusi du zoin importantzen elgarrekin arzia, hala, eta asbali ne burian elkarte bat aski azkar gure uh, gure xar eta zokupatzeko, eta hoi elkarte honek, eh, bat du serbitxuak etxetik eh, gure xar et, etxetarat, eta bako txak badu biziki eh, uh, diferentak, baina elgar, uh, elgar susten gatzen du, eta hola, Biziki serbitxio bada gure lujaldean, gure xarren alde hori eta gure langilendako ere, da behar ditu biziki langile alainan, kompentantzia difenteekin, baina nahi bali maute kambiatu, etxez, edo nahi bali maute lanian aizan eh, etxetan, edo gure sar etxetan eh, ahal izait lanko da aizio, eh, elgarrekin. Egan nahi du, e, bere zilari bat, adibidez, eh, ergoterapeuta bat, eh, ibiltzen alko dela egitura desberdinetan, ala egitura bako txaku ala ere bere ekipa. Ah, ah, ordean, guk zait e, da, langileak behar du hautatu bere lan moldea. Eh? E, nahi bali madu lanian aizan etxe batetan bakarrik, etxe saharitzetan bakarrik edo osia detroa bale, ite lanko du. Hori eh? kontratuan idatzia da? Opa, oh, ba, hori euh, hori erran euh, du eta klarki erran du eta hori nahi du segur izan ezan denak. Uh, Baina egun euh, ze ikusten du, ikusten du jendek maite utela kanbiatzia lekuz, lan lekuz. Eta hona gure langilek oportunatea ukaitelanko ute, joaiteko, behar, ba, etxez-etxe, serbitxo berria batetan, lagezkanean, badugu serbitxo berri bat eman behar duguna helduen urtean, eta etxez-etxe joaiteko tira ergoterapea, uh, eh, ikusteko ze behar bauten berri jen xarrak benen etxetan, eta horre, enfermiesa batek, uh, hartuko du posta hori, eta ordien lanian nahiko da etxe etxe, edo parte baten dako sahar etxean segituko du, hala. Eh, Egan behiak, hala. Egan nahi du, hala ere, eh, egitura desberdinen artean, lau egitura horien artean, harmonizatuz dituzuela bai eh, hilabete uh, sariak, bai lanbaldintzak, bai... hori deia hala zen, alainan konvenzione bera dugu. Ordean aizio da, eh, elkartzea ere, hola. Konvenzione Betak ditugu, ordean eh, paga berdina dena, eh, lau uh, hiru asozien horietan uh, berdina zen. Baina lan moldeak ditu uh, behar ba uh, lan gure langileer. Eh, Adibidez, infirmiers bat, nahi balimadu lanian aizan bi edo hiru etxetan, ahalko du. Eh uh, erizainak, hala euh, eta zonbat aldiz, e, euh, ba ditugu, diendek uh, formazioniak iten bana, baina ez ditugu postak uh, alde, baina beste serbitxuan euh, hori e, emaitela lanko du posta en rapor avec la formazion, <laughs> hango, ez dakiten, bai. kompreizan duzu, hala, formazioniak ibelzelan, dira, eta entxeatzen du, hala, Eh, erraiten nien, oaztian eh, enfermiers batek, lanian hariko dela saharretxean, eta serbitxo batean, etxez etxez joaiten, Eta naz eh, itelanko du hori, formazioni bat inbitu, kaferius, eta formazio horrekin, harzelanko du, serbitxo horren buruzagia. Hala, hori... Suplezia gehiago izanen da? Hala, hala, hori erraiten handa. Suplezia gehiago eta guetako, hola, eh, egiten du ure, eh, eh, langileak igorzia formatzeat eta emaitia lana formatze horren alde, hala. Diru mailan, holako fusione batek, ze kostadu egitura bako txeindako edo? Halo, bi urtez aizan gira lanian elgarrekin, ze zonbat gastatutu den ukan behar dugu abokaten behar beharra baginin, eta konseilu departementalak eman du hen saria. Ordean eh, gure elkartean dako, estudi du eh, behar ukan, hala. La handu izan gira, horren eh, iteko. Fusiole horrekin eh, trukatzea edo indartzen duzue eh, e, eta gero eh, konkretuki, materialki edo ez dakit erosteak edo elgarrikin pentsatzen. Ah, ba, ba, ba, alainan hortako interesanta da, eh? alainan el, elgarrekin presioak hobio uh, lan hobio formazioniak alainan heke osten dituku eta hemen berian itelanko tu formazioniak ez igorzeko beti uh, bidaia badelaik eta eza akitura gehiago da, langilen dako, ordean hortako indaha, eta apela aprozen dako hori usu, wei, uh, nahi balimadu repostu bat eman apel aprozeri, behar du honbeste gambara edo leku ukan ordean elgarrekin, hobekio uh, iktela du, maila hortan, hala. Fusio hortan zonbat langile izanen dira, zonbat oe, zonbat zerbitzu? La, zonbat ore, oe izaintida egun talatan bost eh, etxe, sahar leku, 185, eh, eta eh, etxez etxe joaiten den zerbitzuan, bat ida behoita amost leku, ordean behiunta behoi leku denetat, eta langileen alde, bat ditugu egun behoi ETP, e bana jendez jende, bat beda beden, uh, beden du, eh, reindu, eh, egun eta behun uh, jende aitienak hiru hiru elkarteotan, eta huai elkarte bat izain da, hala. Eh? Hala ere, badakigu egitura batetik besterat, behaz eh, asarretxe batetik besterat, egoera desberdina dela, eta nunbait, eh, langile eskasagatik, hoi batzu ere, utxik egoiten direla, hori buruz, zerbait ekarriko du fusioniak, edo, edo bestela behar da plantatu eskas e-, hori iardukitzeko? <laughs> E, eskas hori, heldu da, ezpita aski jende formatiak, eta Ba, e, ordean gure lana da, wei, formazia jendeak eta hortan haigira, eh? gio elkarte horrek behar ba, lan molde berriak eh, behar ba, horik tu eh, gina zelan jendeak gure tarat eta ba, kite eh, emaiten du laik, entxeatzen gila, gio lan ah, emaitia formazionea alde, hala. Eh? Eta, ez dakit, erreko zimendu bat eh, lan horietan, edo ez dakit, eh, posible den, eh? Benen, Ah, hori, uh, be, gure dirua heldu da uh, ARS-etik edo konseiru departamentalatik, ala inan haigida lanian, eh, <laughs> gehiago. Eta espean saut, eh, nik eh, uste ut eh, hori ekarriko dila, eh, behar, beharko du ekarri, beste nez diendek ez zira dien, baina diendek ez zira heldu lan hori eta ez da bakarrik sosain gatik ez jena heldu, eh, lana ez da aizenari, bale, hain du, bana, eta behar da mm, maite, maite ukan elgarrekin arzia eh, eta hori behar ba ez da hain denendako, eh, eta gioza harrekin behar da izan. Hala. Azken galera bat, Zurumurek diote behar bada eh, urte baten burian utziko zula postua? Ah, ba, huri. Huri <laughs> ene ustek, ba, ez da, ala, ala inan eh, nik eh, ene retreta arzen lanko dut, eta ba, egida horren prestatzen, holako elkartean behar da prestatu, ez gira egunetik behar bia munereat partitzela, ne? hartako zometzuek gintila gure aldeat, ez bitzen prepaatia, eta guk nahiko du prepaatu, eta aligida prépa de Senhala.